Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Znači, e, nastavljam komentar Kitabu Tevhida. Došli smo do, kod mene sedmog, tamo je osmo poglavlje, tako? Osmo poglavlje, babu mađa fi ruka votema i poglavlje e, o onome što je došlo vezano za rukiju i, <clears throat> i zapise ili talismane. <clears throat> Prvi hadis, samo da ga pročitam na arabskom, u Fisahihi an Ebi Bashir Al-Ansari radijallahu anhu, od kaže u sahihu, aj, da pročitam na arapskom. Anahu kana ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd asfarhi fa arsala rasulan an la yabqa yanna fi raqabati ba'irin qiladetun min watar aw qiladetun illa quti'at. Prevedna, pre, pročitam. U sahihu se prenosi od Abu Bashira al-Ansarija radijallahu anhu da je on bio sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam na nekim njegovim putovanjima, pa je poslao i zaslanika s naredbom da na vratu nijedne devije ne ostane ogrlica od strune ili ogrlica, a da ne bude otkinut. E, ovaj hadis od e, Ebu Bešira Lensarija, e, on je inače zabilježen u dva sahija, znači hadis je spomenut u dva sahija, ne u jednom sahihu. Ebu Bešir je ashab oko čijeg imena ima razilaženja Qais ibn Ubejd, neki kažu da je Ibn Sad, uglavnom kaže Ibn Abdelber, kaže la yuqafu lehu ala ismin sahih, kaže nije, nije se eh, moglo eh, utvrditi tačno ispravno njegovo ime ovoga shaba. Znači ovo je ashab, šehid el handek, wa mate bade sitin, je bici na, na handeku, protiv saveznika, znači, i umro je, kaže, godine 60. Eh, u, u, kaže, živio više od stotinu godina. To što tiče ovoga sahaba, a hadis, Naravno, poglavlje, prije toga sam spomenuo, znači ovo je poglavlje, kaže, onome što je došlo o ruki i e, talismanima, odnosno zapisima. E, znači, ovo poglavlje govori o onome što je e, u stvari zabranjeno po ovom pitanju od zabranjenih ruki, od zabranjenih talismana i zapisa. Znači, poglavlje govori o tebi, znači, ono što je zabranjeno u po, pitanju ruki i, e, i zapisa ili talismana. <clears throat> Tekst hadisa znači govori e, da kada je poslanik sallallahu alejhi ve bio jednom od svojih putovanja, pa je poslao izaslanika i rekao mu neka nikako ne ostavljaju e, na vratovima deva ili na vratu deve ogrlicu od strune ili ogrlicu, znači ovdje ima sumnja od ravije, da li rekao ogrlica od strune ili ogrlica uopćeno, svejedno, kaže ili lakute, a da ne bude prekinuta, otkinuta, da ne bude znači uništena. E, ova struna ovdje što je spomenuta, ogrlica od strune, e, ona se koristila znači, u džahilijetu, znači e, ona se koristila u, ovu, u, u ovom kontekstu, znači koristila da ona čuva od uroka. Ova struna se koristila, znači u džahilijetu stavljali su vratove životinja da bi čuvala životinju inače od zla, a prvenstveno od uroka. Mi danas imamo slične stvari, znači, Hadis govori o tom slučaju kako bilo kod njih. Mi danas imamo slučaj, jel, ovdje, znači, ovo se radi o džahilijetu, da su, da su životinjama znači devama ili kravama ili ovcama, da su stavljali nešto, a ovdje u pitanju struna ili bilo šta drugo, sa uvjerenjem da tu da, da to štiti životinju od uroka, da se ne, urokne, da se ne urekne. Mi danas imamo nešto slično tome, ovaj, to zavisi od mjesta do mjesta, od sredine do sredine. Recimo danas ono klasično, ako se sjećate, sigurno svi ste imali priliku da vidite, eh, da mnogi ljudi koriste kopitu, uzmaju kopitu i stavljaju na, na preuzno sredstvo. Neki je stavljaju na auta, prije to bilo stavljeno na konjska kola, danas stavljaju na auta eh, ili na razno razna prijevozna sredstva eh, sa uvjerenjem da znači da ta kopita u stvari da je ona štiti štiti auto, štiti auto od nekog zla, odnosno prvenstveno da štiti od, od, e, od uroka. E, takvih načina, znači e, korištenja određenih stvari, vjerojatno znate ono prije običaja imali su praksu kod starih nena da koristi određenu krp, crvena neka krpa ako se zaviže djetetu, tako malo, dijete kad ima, kaže zavižemo nešto crveno, crveno djetetu kad kad je, da se ne urekne kad dođu da ga gledaju. <clears throat> Vjerojatno to ima veze i s onim saljevanjem strava, što se prilikom saljevanja strava uvijek obavezno uzima, kad se prekriva osoba koja saljeva strava, obavezno uzima crveni boji, treba biti ta, ta, to platno, <clears throat> krpa koja se stavlja preko glave. Uglavnom, eh, sve, znači, potpada pod isti propis ovoga. Svejedno šta, šta se koristi od sredine do sredine, od mjesta do mjesta, shodno praznoviru koje je rašireno, Eh, ako se taj određeni predmet uzme i njegova namjera stavlja da ono štiti od zla ili štiti od uroka, svejedno. Znači, potpada pod, eh, pod isti ovaj propis. Ovdje što je spomenuto u hadisu. Znači, ovakvi primjer možemo navoditi ili analizirati, naći u praksi dosta toga. <clears throat> Eh, kaže Imam Begavi u, svome, u svojoj knjizi poznatoj knjizi Šarhu Sunne, <clears throat> kaže te uvole malik emrahu, alaihi salatu qalaid, Kaže, ala ennehu min ajlil ayn. Kaže, protumačio ima Malik e, naredbu poslanika sallallahu sallam da se prekine ogrlica, <clears throat> da je to bilo zbog, zbog uroka ajna. Kaže, uh, tilka al awtar wa tamam وَتَمَامِ 'alayha al الْعُوَذِ Kaže, zbog toga, kaže, što su oni, kaže, bili vezali te strune ili, e, ili e, amulete ili zapise Hamailije, e, vješali su auz ili uvad, to znači radi zaštite. Jadunun enneha ta'asimuhu minel afat. Jer su bili ubijeđeni i vjerovali da ih ta stvar čuva od raznoraznog zla i musibeta i belaja. Kaže fe nehahumu nebiju sallallahu alim sallam <clears throat> أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مِنْ Kaže, pa im zabranio vjerovjesnik sallallahu alaihi sellem i obavijestio da ta stvar ih da ta, ta stvar ne odbija Allahovu odredbu ni u čemu. Znači, Allahova odredba se mora izvršiti. Znači, ne mogu odbiti ono što Allah šanu odredio da bude. Znači, nije, nije ta stvar, nije tu stvar uh, Allah šanu učinio da ona brani i da štiti od nečega. <clears throat> Kaže Abu Ubejd, to se prenosi Mudeša navio u komentaru ove knjige, <clears throat> vezano za ovaj hadis, kanu kalidun el ibil el eutar, kaže, bili su, vezali bi, kaže, e, devama ove strune, li ella tusibu hal ajn, kako i ne bi e, deve zadesilo, zadesio urok, fe emeru nebiju sallallahu alaihi sallam bi zaletiha, i alamen lehum bi enel eh, autar la šeja, pa je poslanik kaže naredio da se one otkloni, da se prekinu, kako, uh, i u stvari da one, htio da, da stavi do znanja, da te strune ne odbijaju ništa, ne odbijaju ni, ni, ni urok, ni, niti, lošu sudbinu, niti bilo šta. Isto to se prenosi, kaže, drugi učenjaka, Ibn Dževzija i mnogi drugih. Eh, kaže Hafiz ibn Hajar, kaže idu hadis Uqba ibn Amir, ovaj hadis, znači ovdje što je njega, kaže, njega podupire drugi hadis od Uqba ibn Amira, a to sve ćemo ga spomenu u prošlom poglavlju, men ta'alla tamimatan fala atamma Allahu lahu. E, ko okači ili ko se veže za, e, za zapi, za hamailiju, za amulet, za talisman, fela etemmelahu lehu, nekom Allah žanu ništa ne dadne. Tako došlo u tekstu hadisa. Hadis bilježi znači, Daud u svome, u svome e, sunenu. E, pa kaže, tako kao onaj oko e, okači kamajliju ili zapis ili nešto slično, bojeći se uroka, kaže, e, e, na njih se odnosi ova dova ovdje što je došla u hadisu. Ova kaže, taj hadis podržava prijetodne. Uglavnom, znači, e, nadam se da je jasno čemu govori, znači, ovim hadisom se stavlja do znanja da, da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno da se vješaju, da se, da se kači ili da osoba se veže za to srcem, da se veže za te, za te stvari raznorazne koje se, koje se stavljaju i za koje, smo, koje su ljudi ubijeđeni da štite od zla svejedno uroka ili nečeg drugog. Mi smo govorili e, u prijetnom poglavlju da e, stavljanje ovakvih amajlija ogrlica, narukvica, svijedno čega na svijedna životinja ili na ljude, e, da je osnovni propis ovoga da je to mali širk. To zapamtite, znači to je mali širk i u osnovi ne izvodi iz islama, a to je ako osoba ubijeđena da je Allah Želšanu učinio tu stvar koja se stavi, koja se okači ili, ili stavi zapis, jedno šta, e, da je Allah Želšanu učinio e, tu, e, dao da ta stvar čuva od uroka i od sličnih musibeta, belaja i zala i zla. Onda je to mali širk. Ako osoba ubijeđena da, to, da ona sama po sebi štiti od širka, onda je to veliki širk izvodi iz islama. Znači, obično, znači, sad kad mi analizirali, mnogi ljudi možda ne razmišljaju o tome koji to stavljaju, znači, ne razmišljaju uopće ovaj, na koji način to, kako čuva, da li od Allaha šanu ili to samo po sebi, ovaj, tako da onda teško taj, taj propis ovaj, ispusna čovjeka. Kad bi sad nekog čovjeka pojedinačno koji nosi slične stvari ili čak stavlja na, na, na, hajvane ili čak na auta i pitao, dobro, šta, šta to znači? I on kaže, recimo, što mi, da mi štiti auto ili životinje od, od uroka. I sad kad znači kad pitao mnogi od njih, e, jel su to ubijeđen da Allah Žešanu preko toga štiti, učinio da, Allah Žešanu učinio da to štiti ili je to samo po sebi da štiti? Možda čovjek ne, ne razumije čem pita, znači. Čuj, znači, to sad moram, znači, treba vremena da on skonta šta ti pitaš. U svakom slučaju treba znati propis, kakav je propis toga. I ne treba, znači, nije ispravno za ljude koji nose ove stvari, da automatski da se smatra da ti ljudi mušice su kjafiri, zbog toga nošenja. Znači. To da je to greška, da je to haram, da to treba promijeniti, to je druga stvar. <clears throat> Sljedeći hadis, An ibn Mas'ud radijallahu anhu, kada se metra Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ekul, in ruqa wa temaj wa tivele širkun, ravahu Ahmed wa Ebu Davud. Od ibn Mas'ud radijallahu anhu prenosi se da je rekao, čuo sam Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kako kaže, zaista su ruke, odnosno odučavanje, zapisi, ameli, talismani i amuleti širk. Ovaj hadis je jako bitan. <clears throat> ovaj hadis je najjači argument najjači argument eh, sa kojim se dokazuje zabrana, zabrana pravljenja i nošenja zapisa u kojima je zapisano nešto iz Kur'ana ili lepi Allahovi imena i tome slično. Nešto u čemu nije širk. Znači, najjači argument sa kojim se dokazuje zabrana. Inače, hadis je vjerodostojan. Kao što i u vas piše, dole. imate tu ocjenu hadisa, ali tako? Ne. E, uglavnom, ovaj hadis, on ima ovaj, u rivajetima koje spominjete kod Abu Dauda i kod Ibn Mađi i kod Hakima, e, on ima priču. Uh, ovdje sam skraćeno naveo autor ših uh, uh, ibn Abdul on je skraćeno naveo, odnosno hadis ima priču vezana je za <clears throat> za Abdullah ibn Mesuda, odnosno njegovu ženu. I došlo je, znači, i kod Ebu Dawud, i kod, i kod Mađi, znači, sastavi, kad sastavi raditi kod Hakima, e, da je da je e, da je Abdullah ibn Mesud da je bio kod kući e, i on spominje u kod Mađi je došlo, je došla neka starca, kaže, kod nas u kuću, kod njega, kod njegove e, I kaže, ona je kada je došla, kada je ušla, kaže, čuje se neki glas, čuje se glas ono što ona nosila kod sebe. <clears throat> Pa je, kaže, ovaj, kad je e, moja žena uglavnom, kaže, otkrila, vidjela ovdje, znači ima više rivajta u toj priči, Uh, spominje se u jednom rivajetu da je, tu, da je, da je vezan za, za ženu od, od, od uh, Abdullah ibn da je, znači, uh, bilo ime Zeynep. uh, žena Abdullah ibn Suda ona, znači u se spominje da to ona spominje da je Abdullah ibn Mesud vidio na njenom vratu, uh, vidio ovaj, kao kanapu, ili kanafu, kao kažu, konac, a u drugom rivacu spominje da je neka stara žena, starca, kod nađe spominje da je stara žena starca ušla kod njih u kuću, pa da su našli kod njih da ima, taj konac na vratu. Odnosno, konac je bio na ruci, kada je, kad se pridržala ruka, da su vidjeli da ima konac zavizan oko ruke. Uglavnom, jedno, jedna i druga verzija e, govori o istom, a to je da, recimo u ovoj verziji gdje spominje kod, kod Ebu da je Zeynep Eh, žena od Abdullah suda, da, da je on vidio na njenom vratu, da je na njenom vratu vidio taj konac ili kanapu, pa je pitao šta ti je to, pa kaže ona, kaže to mi je, kaže to mi je konac, kaže na koji eh, eh, naučena rukja. <clears throat> Spominje za na drugom mjestu da je tu ruke odnosno da je naučeno na nju, da je, da je neki, ta, ta osoba od židova, da je ona naučila. <clears throat> Kaže pa, kaže, pa je Abdullah ibn Mesud uzeo, kaže, i raskinuo taj konac, prekinuo ga. I rekao, kaže, entum ale Abd, Abdullah eh, le eh, agnija min ani širk. Kaže, o porodice eh, Abdullaha, kaže, vi trebate biti neovisni, trebate biti neovisni, trebate biti uh, iznad, iznad toga da, da kod vas ima širka i onda kaže, čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao ovaj tekst hadisa, inna ruka, zaista su uh, e, ruke, imi, a to su uh, hamajlije zapisi, what, uh, e, tivale, tivale u osnovi, znači to su bile, ovaj, to su bile uh, hamajlije zapisi koje za djecu, koje čuvaju od uh, ti, uh, širk, da su, odnosno tivale, ovam već, već tumačenje, jedno tumačenje, tu koje spominio še ili Eh, Mohamed Abdullahab da se misli da, da kaže ono što se čini od, od, sihra naravno da se, da se eh, omili žena mužu i muž ženi, da zavole jedno drugo. E, to je jedno tumačenja, šta je tivela. U svakom slučaju, znači, eh, ovo je vrsta sihra, a te majim su zapisi raznorazni i ruka, to su rukje, ovdje se misli na rukje koje nisu šerijatski dozvoljene, koje ne ispunjavaju šartove ruke. Znači ne misli se šerijatski dozvoljena ruke. Tako da znate, znači kad termin kad kaže rukija u šerijetu može biti Znači, ona koja je dozvoljena, ona koja je zabranjena. Ove tri stvari koje spomenuti u hadisu e, nazvane su širkom. Ovo je priča ovdje koja je spominja suda Mesuda, dvije različite ove priče koje spominju svejedno za ovu starcu ili za njegovu ženu. Znači, ovo je e, osnovni dokaz sa kojim se dokazuje zabrana nošenja iz e, zapisa, pa makar na njima bilo i kuranski, kuranski ajeti. Zašto ovo navodim? Zato što imamo poznato razilaženje poznato razilaženje kod učenjaka da li je dozvoljno praviti zapise od kuranskih ajeta. I e, na ovom mjestu, znači kad govorimo o ruki, kao prvo ovdje koja spominjete u hadisu, hadis je vjerodostojan naravno, e, to smo već e, naglasili, vezano za rukiju, znači odmah da, već sam malo prispomenuo. znači imamo ruke na koje šerijski dozvoljena, mora da ispuni tri šarta ona koja nije dozvoljena, koja ne zadovoljava tri šarta. Ruke znači odučavanja. Reka jerki znači nešto izgovarati, odučavati, učiti, govoriti. Uglavnom spremni mnogi učenjaci prenose e, da je iđma učenjaka na tome, mnogi učenjaci u momentu pominju da je, e, da je ispravna dozvoljena ruka mora ispuniti tri šarta a ta tri šarta, kao što kaže, jel, ova, da navodim koja činjaka, svi navodite ta tri šarta. Prvi je šart, malo razlike imao samo znači, u izražavanju. kaže, prvi je šart da bude bikelam ila sa Allahovim riječima, odnosno Koranom, da se uči Koran Allahovim imenima i svojstvima. Ili ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima, što je došlo od dova u vjerodostojnim hadisima. Znači, to je prvi šart. Da se na takav način odučava, se s time odučava. Drugi je šart, kaže, neke one bili sanila arabi, uoma mana, da bude na arapskom jeziku, to što se govori, priča i odučava. Znači, u odučavanju ulazi ono što se govori. Kad se govori, vi znate oni koji će ruke da se nekad obraćaju i obraćaju se džinu ili e, zlom duhu, kako vi kažu, ovaj, koji je u osobi, koji je zadužen za sihr ili sam ušao u osobu, svejedno. E, znači, e, da bude ili na arapskom jeziku, da se zna šta, e, šta je smisao da se zna šta priča. Da ne neko strano mjesto neka tam strana imena, dozivanje džina, e, spominjanje imena džina, određeni, potraženje pomoći od njih, zavetovanje, slično. Kaže, oma na, i ono što je poznato značenje, naučavanje bude znači, na, na poznato značenje, da se zna to šta priča, šta govori. To je drugi šart, i treći kaže en yataqida rukata la tu'asiru bi zatiha bel bi taqdiri la da rukja sama po sebi ona ne liči nego liči uh, eh, Allahovom odrebno Allahom pomoći. E, a, ne samo rukja, nego da čovjek ne misli da on liječi, onaj koji uči, nego Allah Đelšanu taj koji liječi, odnosno Allah Đelšanu činio da, njego, da spominjanje njegovog imena, spominjanje njegovih ajeta, sve što je vezano za istan, da to pomaže u odučavanju liječenju. I, e, znači to je to in kaderom biva, Allahom odreb da to od Allaha Đelšanu dolazi, a ne od čovjeka koji je e, makoliko bio sposoban i vješt u tome. To su tri neka šarta koja spominje. Najbitnije ovdje šart, znači, hajde to da, da, se uči, e, da se uči Kur'anom, e, spominje na Žešan, njegovim imenima, dovama vjerodostojnim, e, to da, da osoba zna da Allah Žešanu taj koji liječi, da to biva Allahovom odredbom, a ne da sama ruke sama po sebi i sposobnost učača. Ovaj srednji šart je najbitniji. U stvari, on znači, kao što, kao što kažem Nađer, da, da nema širka u toj ruki. Da se ne radi nešto što ukazuje na širk. Svejedno veliki ili mali znači da nema širka. Sve što, e, ukazuje da može biti širk, automatski znači e, narušava taj šart i potpada pod zabranjenu ruke. Takvih primjera mnogo. Uglavnom ono što potpada u sporne načine e, rađenja ruki, narušava se ovaj šart, taj drugi. Poput recimo, vjerojatno ste vidjeli, čuli se za primjere, liječenja rukijom, da, da se na nešto uzme, nešto se napiše na neki papir, i zapali se taj papir i osoba dude kadi se na tim papirom, na dimom tim. Uzme recimo prekrivač, stavi preko glave i nakadi se na tim papirom. I udiše taj dim. E sad zavisi, ako je zapisano kuranski ajeti i ako nije. Ako je zapisano kuranski ajeti, malo je blaži problem, ako iz kuranski ajeti, nego nešto drugo, dozivanje džina, pisanje nekih kvadratića, ovog, onog, nešto što je što mutno, što ne znaš, u je pojente, što narušava ovaj šart, može, znači ima dozu, taj taj su skrivene stvari, što ukazuje da može biti veliki ili mali širk, kufr, a osoba se nadahnjuje. Znači, e, a to, je poznati način, to često e, ćete čuti da u praksi ima da ode kod neke osobe koja se bavi liječenjem iscijelitelja nekog i on ovaj, da, nešto napiše papir, kaže ovo zapal i prekrije se i nakad se na tim dimom. I onda osoba to uradi, kaže bilo poslije lakše, pravo, dobro, bilo kako, pravo, fino. Vidiš da je dobro, čim pomaže. Tako ljudi rezonuju. Rudi rezonuju da je nešto dozvoljno ako koristi. Ako ne koristi, onda je sporno. Ako koristi, kako može problem? Ako koristi. Da ne koristi, znači ne bi Alašan dao, da, da nije dao da koristi, ne bi, bilo, ne bi bilo zabranjeno. Idu tom nakaradnom logikom, a ne idu u osnovi, znači da li je to dozvoljeno, nije dozvoljeno. Jer nije sve što koristi i što ima fajdi da je to dozvoljeno. Uglavnom, da, nije nam cilj sad da, da izađemo ovdje s teme vezano za rukiju. Bitno je da znamo, znači, da imamo, jedno je dozvoljena ruka sa svojim šartom. posebno poglavlje, ovaj, kod te vidi, ako govori o ruki i načinu liječenja. E, a ovo ovdje se sam spominje da se odvoji, znači ova ruka koja je ispravna od ove koja je neispravna. Znači u hadisu se misli na ruku koja je neispravna. A ovo drugo što je spomenuto, e, a to je e, temaima, to su hamajlije ili e, talismani, zapisi, sve jedno. <clears throat> E, uglavnom, znači, ove temajme u pojašnjenju, kako spominju mnogi, mnogi učenjaci, misli se, kaže, na te e, hamajlije ili, ili talismane, kaže, nešto što se okači na dijete i štiti dijete od, od uroka jer nas je riječ o temime. A, kaže, u stvari, to su, to su bile raznorazne vrste, e, e, se nekakve školjke, uzmemo se nekakve e, kosti, ili određeni predmeti, određeni kamenčići za koje je imao vjerenje da ako to dijete nosi, da to štiti od uroka. To zavisi od mjesta do mjesta, od sredine do sredine. <clears throat> znači, korištenje toga na osnovu hadisa je zabranjeno. Znači, ovi temajmi su jedno bili za djecu, za odrasli. Te je talismani, E, svejedno bile znači, bilo napisano na papiriću nešto, ili bilo napravljeno umota neki predmet, kamenčić, koljka ili neki, neka vrsta metala, drago, kamena i tome slično i da to osoba nosi sa uvjerenjem da to, da to štiti od uroka ili bilo koje druge bolesti, znači to je došlo zabranjeno e, po tekstu ovog hadisa da zabranjeno to nositi. Jer, e, jer Allah onaj koji, koji otklanja musibete, belaje, uroka i ostalo, i traži se, znači ispravan je način da se traži e, zaštita od Allaha Đelešanuhu i nama je došlo znači šredskim tekstovima e, koji e, su da učimo, šta da učimo i od koga da tražimo zaštitu od ovih sličnih stvari. tako da znači po ovom, po ovom hadisu znači nakon, nakon rukije koju spomenu koje vrste imamo koja narušava neke šartove znači potpada pod zabranju rukiju, odučavanje ove temajme hamalije talismani da se misli na njih razne vrste u što ulaze i zapisi a vi ćemo e, poslije e, tivele da se odnosi, e, tivele se ovdje odnosi, ono se prvenstveno odnosi znači, na, na vrstu nekih lagani sihrova, magije. To su lagani sihrovi, ono da jedno drugo, momak, cura za, momak curu zavoli, cura momka zavoli, žena hoće da je muž malo više voli, da, da je više bude pod nogama, pa mu napravi hapicu, smjesti i tako, znači to, to sa kombinacijom, uglavnom vezano za nešto za ljubav, kao da se učvrsti to je treći. A ovo drugo, ovo je za drugo zanimljivo. <clears throat> Znači, Tivele smo već spomenuli, da ne, ne vraćamo se ponovno na njeg. Znači, Tivele ovo treći, znači, odnosi se na, na vrstu nekakvog laganog, kažem laganog, zato što ima odnosu na druge jake sihrove. Gdje je cilj sa tim sihrom da se zavoli, da muž zavoli suprugu, supruga muža, momak djevojku, djevoj, djevojka momka, Uh, i od sredini do sredine, od mjesta do mjesta, od, od vrste sihra do vrste sihra, od uh, egipatskog, od bambilonskog, od uh, ciganskog sihra, ovog ili onog, sve se različiti način kako se to pravi. Znači ima tu različit način na različitim stvarima, na različitim predmetima se pravi ta vrsta sihra, koja uglavnom bude lagana, znači lagana u smislu da je lahko izliječiti, lahko je otkloniti. A ovo drugo, e, vraćam se na nju, ovo drugo što spomenu ovaj, Temaim, u što ulaze i zapisi. I ovdje, e, ovdje i naveo ovdje šejih e, to poznato razilaženje <clears throat> i navešću to poslije i šejh Islam Muhammed ibn Abdul Vehab navešću to razilaženje oko toga doći na poslije tekst ili je već ovdje spomenut gdje on kaže tema imu še'in ju'allaq ala levlad min al Lakin idha kan el muallaqu min al-Qur'an sa fihi ba'du salaf. Wa ba'du lam yurakh lam fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu minhum eh, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Pročitaj ovaj dio. Temajm. Jel ti dođe tu? Jel ti imaš hadis prije toga? Eh, Poremeće ovdje kod mene hadis dođe poslije. Komentar, ja. Zapisi, odnosno hamarli ili talismani, jesu nešto što se vješa na djecu da ih čuva od uroka. Međutim, ako je to što je objašnjeno nešto iz Kur'ana, neki od Selefa su to dozvolili, a neki nisu. Zatirali su to zabranili. Od njih je Ibn Mesud radi Allahom. Rukja, odnosno odučavanje, je ono što se naziva azari. Dokaz je iz toga izuzeo ono što u sebi nema širka. Ja. u poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio je to protiv uroka i groznice. Dobro, dosta da se stane tu sad znači, ovaj dio ovdje, u svakaj hajde spomeni ovaj tivele. Amulet, odnosno tivele, jeste nešto što su ljudi radili misleći da to omiljava ženu mužu i muža njegovoj supruzi. Dobro. Sad doći ovaj hadis eh, Abdullah ibn eh, Ukeima. E, znači, ovo je vezan za ovaj, za ovaj hadis, ove tri stvari spomenuo. Spominjamo ovdje za nju stvar, dosta smo sve ovo spominjeli, mimo ovog da imamo, ako je zapis, svejedno bio za urok ili za nešto drugo, ako je od E, od Kur'ana, znači napisan, zapisan kuranski ajeti ili nešto iz Kur'ana. Da li je dozvoljeno to ili nije dozvoljeno. Poznato razilaženje od ashaba, poznato razilaženje među ženjacima, e, oko dozvoli toga, da li je dozvoljeno praviti zapise da se u njima napiše nešto iz Kur'ana. E, pa je tu naveo ovdje, znači naveo ovdje autor, a tu od maneta. inače pazite od emaneta kad se govori neko širijesko znanje, bilo koja mesela nešto od emaneta se nazove onako da se spomene i navede ono kako, e, kako jest, svejedno učenjaci razilazili, argumenti ovi oni, a ne da se, e, znači nije ispravno da čovjek priča nekom meselu nešto tumači, da samo ono što je on odabro čemu on naginje, da samo to provuče, ide dalje i, i da tako protumači. I onda ljudi koji ga slušaju uzimaju od njeg, kada čuju nešto drugo, drugačije od toga, onda on dođe nekakvu vrstu šoka, kaže šta je ovo, vidi ovo, je, nismo znali, vidi tako, pa onda napravi se određeni, ovaj, pogotovo ako se, se određeno vrijeme godinama drži tog stava koji su čuli od jedne osobe, koji njima autoritet, a onda nakon određenja saznamo da ima nešto drugo i da i to ima nekog osnova i razilaženja i tako dalje, onda nastane blagi, kod ljudi mnogi nastaje nekakav šok, ono, znaš, kao vidi, ovaj, što smo mi ovako učili, ga to ima ovako, onako, znači, zna to biti, ovaj, zna proizvest nekakve određene e, šubhe i poremećaje u poimanju vjeri zbog, e, zbog nekad neprofesionalnog pristupa tome. U profesionalnom smislu toga, znači, e, da ako nećemo ima razilaženje, jako razilaženje, on će, on će trajati do sudnjeg dana i treba ga navest. Jedno je to šta je ispravno, na što argumenti, a jedno je da to ono postoji u praksi i da bi se mogli bolje obhoditi jedni prema drugima. Da ne kritikujemo ono za, e, zašto stvarno imamo dovoljno znanja, pa iz neznanja to kritikujemo. Uglavnom, znači po ovom pitanju, a to je naveo ovdje i eh, dolehab, e, znači da ima razilaženje, kaže reha sa fihi badu selef, kaže e, da li su olakšice neki od selefa po pitanju, znači pisanja zapisa ili pravljenja hamajlija sa kuranskim ajetima. Odnosno, riječ ovdje da postoje znači, dva stava poznata među učenjacima po tom pitanju. Pa skupina od učenjaka kaže da je dozvoljeno pisati zapise Hamailije sa kuranskim ajetima. Od onih koga se prenosi taj stav, između ostali, Abdullah ibn Amr, ibn As radijallahu anhuma, znači jedan ashab, e, to je rivajet od radi radijallahu anha, znači od njih dvoga se prenosi, prenosi se od Ebu Džafera Bakira, e, rivajet od imama Ahmeda, to što, što, što sam mogu sakpiti, eto, na, na, da, da je od stavu učenjaka koji, koji, kojima se pripisuje ovaj stav. Znači da, da, to je izuzetak od onog što je širk. Ako je, znači piše kuranski ajte, onda nije širk. I ovo je vrlo bitna stvar. Da se zna da ima ovaj stav, i da oni koji to rade i ako radi to pišu kuranske ajete, znači da time nisu učinili djelo koje izvodi iz islama. I čak ako bi rekli da je ispravan stav, a ispravan stav onaj drugi stav da nije dozvoljeno, jer hadis nema izuzetka za ovo što oni spominju, navešćemo argumente, uh, u najmanju ruku, znači ne možemo osobe koji pišu, ako znamo, znači provjeri se, utvrdi da je osoba neka, što danas imamo, pišu zapise i utvrdi da ta osoba samo piše uh, kuranske ajete, znači time nije učinila širk, nije učinila širk i nije učinila nešto zivu islama i da treba izbjegavati namazanju. To je vrlo bitna stvar u praksi da se ne napravi poremećaj i diži halabuka od onog što se vraća u na naše neznanje. To da je ispravniji i da je bliže, da nije dozvoljeno, to je druga stvar. I to treba, uh, treba provlačiti i, i, i zastupati taj stav i on je ispravniji, nema sumnje. Ali to ako neko uzo i slijedi ovaj stav, znači ima u tome svog selefa. Neko je prijatelj u tom stavu. Nije to mala stvar da neko da shaba to rekao. E, šta je njima dokaz? Njima je dokaz, znači šta je njima dokaz? Oni u stvari nemaju dokaze. Njima dokaz da je to Kur'an. Kako može biti Kur'an problem? Kako može biti pisanje Kur'ana da bude problem? Ne navodi se dokaz, uglavnom je spominju argumente koji, su, koji je argument za to da je ovo dozvoljeno. Osim što da se može reći jedan argument to da je to iz Kur'ana. Da ne može biti da se neko osloni na Allahov govor da bude u tome širk. E, Kur'an je Allahov govor, oslon se na Allahov govor, traži zaštitu od njeg, Znači, tom logikom bi išlo kao to ne trebalo biti sporno. To, znači, e, to je e, pokušaj, pokušaj, kažem, eto, opravdavanja tog stava. Drugi stav učenjaka je da u stvari nije dozvoljen. I na to je većina učenjaka. To se prenosi od Abdullah Mesuda, Abdullah ibn od Ukbe ibn Amira, od Ibn Ukeima, to što se tiče e, od, ashaba. A onda imamo od, od znači koliko hoćete učenjaka, znači svi učenici od Abdullah suda. Po ovoj logici, pazite, i on će navesti ovdje rivajet od, ne, od Ibrahima Nehaija. Ibrahim, ne, vi znate silsilu, kako, kako se Hanefije kod nas fali. Silsila je njihova je da se vraća na Ibrahima Nehajja, da Abdullah i Mesuda, Abdullah i Mesuda Omera, Omer da poslanika i kaže, za može, može biti nešto jači od ovog. Po ovom pitanju Hanefije, znači ako slijedi Ibrahima Nehavija, i slijedi Abdullah Mesuda, znači po ovom pitanju, znači trebalo biti jako strogi, da nije dozvoljeno pisati zapise, jer on samo bio Abdullah Mesud i njegovi svi učenici, da nije, nije dozvoljeno praviti zapise sa kuranskim majetima. Također, znači ovaj stav znači, izabrala je većina od ashaba od se prenosi, pogotovo većina savremenih učenjaka nagela tom stavu i učenjaka poslije nakon što su u početku ovo razišli, i to je ispravan stav, znači da nije dozvoljno pisati zapise čak ni od Kur'ana. Iz kog razloga? Prvo što ovaj hadis ima opće značenje. I ne ruka ovo Zaista su ruke. A mi znamo za ruke imamo dozvoljenu šerijesku i ona koja nije dozvoljena. Iz ruke imamo dokaze koja je dozvoljena, ima, ima uopće da ona zabranja. Znači, zato što ima dvije vrste ruke u praksi. A, a, došlo je došlo uopšteno. im znači zapisi. Hamailije. E, nemamo dokaz koji kaže izdvaja se u tome Kur'an. Da je poslanik rekao, ako je zapisano neka od ovih Hamailija, zapisano na njoj Kur'an ili papir ili na nečemu što ima nešto urezano, bismillah, ime Allaha i ti staviš, da je to izuzetak. Nema dokaza, apsolutno. Znači, koji izuzima e, ovu zabranu koja došla u hadisu. Znači, nema dokaza kao izuzetka. A u hadisu došla zabrana sve vrste zapisa. Druga stvar, da je to e, e, da, e, dokaz je sedden to je poznati argument. Zatvaranje puteva koji vodi haram. Koji pute vodi haram? Pa otkud ti znaš onaj što piše šta piše? Da ti znao ko piše ovaj Kur'an, znači mora uvijek provjeravati. Otkud znaš onaj što piše da piše Kur'an ili da nešto ne provuče mimo Kur'ana? Znači, on ti mora biti neki inspektora, imati neki da znaš, da provjeriš oni koji pišu Kur'an, oni koji pišu Kur'an, da kažeš ovi koji pišu Kur'an, to hajdi mara, u red. Ovi koji ne pišu Kur'an, nešto drugo, oni su, oni su baze, pravi sihr, tako dalje. Znači, to je teško praksi uh, utvrditi, odnosno, to je klizav teren i lako ljud, uh, lako, znači, onaj, uh, uh, lako to može biti put koji može odvesti u haram. Da se pisanjem, ne samo Kur'ana, može odvesti od toga da se piše nešto drugo, što vodi u širk i vezu sa džinima i udovljavanje džinima. I treća stvar, e, dokaz kao argument je to da ako se zapiše Kur'an i osoba to nosi stalno sa sobom, a osoba ulazi e, na nečista mjesta, ulazi u WC, e, obavlja nuždu i sve radi sa sobom, napisano tu nešto iz Kur'ana. Time, time je vid omlažavanja i, i, ponižavanja ono što je napisano od, od Kur'ana na tome što nosi što je zapisano. Svejedno bilo to E, Hamajlija oko struka, oko vrata ili, ili na bilo koji način kako se nosila. E, ova tri argumenta navode učenjaci e, kao argumente da nije dozvoljeno i to je ispravan stav da nije dozvoljeno. Pogotovo znači što je ovaj, prvo to što nemamo dokaza za izuzetak i što je zaista tu kliza teren i otvara vrata velikom zlu da se, da se to upotrebljava. Da se, da, se, da se na taj način, da se mogu krit pravi sirvazi pomoću ovo, da kaže ja pišem Koran kad, kad, kad neko upozori kaže njemu jel nije dozvoljeno zapis i tako da kaže ja pišem Kur'an, a Kur'an jel a Kur'an je dozvoljeno da se piše i e, Kur'an je od Allaha i tako dalje. Uglavnom Allah za najbolje, znači bitno znamo da ima razilaženje. Razilaženje ovdje bitno da znamo u praksi e, zbog puštanja propisa na osobu koja piše zapise a da, je ispravan stav, nema sumnje da je ispravan stav da nije dozvoljeno, ne trebao bi sumnje, jel, iako se prenosi od skupine ashaba koje smo spomenuli da je, da je to dozvoljeno. Rivajtu da iše, ima drugi rivajtu da iše u kojem je kod nje zabranjeno. Sljedeći hadis, ovdje, znači onaj hadis što ovdje, znači redo se poremećen e, ovdje u ovoj knjizi kod mene. Znači sad dolazi ovaj hadis ovdje ibn Kejma, pročitaj taj hadis. Dolaj kejma prenosi od Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao <clears throat> ko se za nešto veže bit će mu, bit će mu prepušten. Bilježi ga, nema. Bilježi ga, tirni zjavne hadis. Gdje, gdje to čitaš, dole? A nema gore, a? Nema gore u tekstu, u metnu. Aha. Znači, od Abdullah ibn Kejma merfu'an, Marfuan znači e, refa'ahu, podigao ga do poslanika, doslovnom značenju, znači e, pripisuje ga da su riječi poslanika, sada kaže, men ta'allaka še'en vukilehi, ko, ko se za nešto veže ili ko nešto veže na sebe da ga štiti, čuva, vukilehi bude prepušten njemu. Odnosno, e, prije komentara sam spominjem, ovaj Abdullah ibn Ukeim, Uh, Abdullah ibn Kejm, uh, Džuheni Kufi, bilo mu kunije mu bila, uh, znači nadima koji je Ebu Ma'bed, Uh, kaže dostigao kaže Imam Buharija dostigao je vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže wala yuraf lahu sam'u i nije, mu, nije poznato da je on čuo od poslanika sallallahu alejhi ve to isto kaže Buhatim prenoseći od Hatiba sekene Kufa, wa qadin Medain fi hajati kaže bio stanovao u Kufi i došao u grad Medain u vrijeme života Huzeife. Wa kane thiqa i bio je pouzdan. Zekar ibn Sad an gajrihi anahu mata fi vilajati l-Hajjaj. Spominje eh, eh, ibn Sad, sun tabekatima, kaže da je da je umru za vrijeme Hadžađ ibn a njegov vrijeme kad je bio namjesnik. <clears throat> sa ove strane, znači e, ako nije čuo od ako nije čuo od poslanika sallallahu alejhi ve kaže Imam Buhari, la yurefu lehu se se mausa i nije poznato da je čuo od, poslanika sallallahu alejhi Kako ćemo onda on reći da je ovo rekao poslanik sallallahu Šta smo rekli kad ashab prenosi? Ashab može da prenosi od drugog ashaba, tako? I to se zove mursel sahabi. Znači, mursel znači e, da preskoči, da, ne, da mu fali neku lancu prenosilaca do poslanika sam A mušte sahabi u osnovi se je prihvaćen, opće prihvaćen kod ulemi, e, zato što su svi ashabi pouzdani, svejedno kod koga prenosio. I e, da, da ima širine u tome da se preskoči, da se ne spomene da se ne spomene zadnji i krajnji ashab koji direktno prenosi od poslanika sallallahu alaihi sallam. Uglavnom, men ta'allaqa še'en, ko veže nešto ili ko se veže za nešto. Može biti vezivanje srcem za ono što, što se uzme od zapisa Hamailija, što se okači, a može biti i, i dijelom. Vezivanje dijelom. Jedno i drugo, znači, e, odnosi se i na jedno i na drugo. Da onaj ko se veže za nešto, ako je mimo Allaha Đelešanuhu, Allah Đelešanuhu ga prepusti tome. Odnosno, neće imati hajra i fajde u tome. Ako je osoba se veže za Allaha Đelešanuhu, i traži e, od Allah i pomoć i udoljavanje i e, da mu pomogne u njegovim potrebama, Allah naravno odazove i bude mu na pomoći. A onaj ko, e, ko to radi mimo Allaha bude prepušten tome. Bude prepušten tome. Naravno, sada ne govorimo o tome, znači, e, ovaj, da, da govorimo o tome, znači koja je, koja je korist i potreba muslimana da se veže za Allah Đelešanu, traži u svoje potrebe samo kod Allah Đelešanu. Ume je tevakel Allah i fehu vas, onako se osloni na Allah Đelešanu, on mu je dovoljan. <clears throat> to što se tiče e, te tevakula i oslonca na lađe Ovaj sli, e, hadis je znači jasan gdje je u kontekstu ovog prijetodnog i spomenite sli, e, hadis znači sličan ovome u poglavlju prije ovog. Sljedeći hadis koji spominje kaže Reva, Reva imam Ahmed an Ruvejfi'a od Ruvejfi'a kaže kale li Rasulullah sallallahu sallam ja Ruvejfi'a la'allel hajate setetulu bike fa ahbiri nas enne men أقد لحيته أو قلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد البري منهم Preved nam taj hadis. Prenosi Ahmed Uruvejfija da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je, o Uruvejfi, ti ćeš možda dugo živjeti, pa obavijesti svijet da, da ko veže čvoriće na svojoj bradi ili stavi amulet, ili se čisti nakon nužde životinjskim izmetlom ili kostima, pa zaista se Muhammed njega odrekao. Znači, kada izbilježi Ahmed u svom usnedu, <clears throat> prijudu teksta kojeg ste čuli, <clears throat> šta je rečeno za hadis dole? Hadis je dosan, da ne, ne navodim sad ocjene ocjene ravija, ima u, u jednom Ibn Lehija, poznati ravija kojim ima slabosti, ali ima i drugi rivajet, pa podupire jedan drugog. E, što se tiče, znači hadisa je što se tiče e, značenja teksta hadisa, kaže, e, e, vjerovatno kaže, dugo će živjet, to je znači nagovijest od poslanika sallallahu alejhi od, od znači od muadžiza Allahov poslanika sallallahu alejhi dokaza njegovog vjerovjesništva jer je zaista Rufeja njegov život je bio dug živio je do 56. godine po misli se bio namjesnik u Egiptu i tamo je i preselio Kaže njemu poslanik sam sam da obavijesti ljude, ovo je inače dokaz, ahbir nas, dokaz znači da je obaveza prenijeti znanje. S tim da je ta obaveza da je ta, ta obaveza fartki faje Znači, teblig, eh, ili prenošenje znanja fartki faje znači eh, zajednička obaveza svih muslimana je da se prenosi znanje. Kada neko unutar umeta prenese znanje, spada odgovornost sa drugih. Kad ne bi niko prenosio znanje, onda bi svi bili griješni. A naravno imaju i drugi mnogi hadisa u kojima je došlo naredba poslanika sallallahu alejhi ve ranni šahid al neka prenese onaj koji je prisutan, ono koji je odsutan. Hadis mutafekun alihi. Poznat je jedan osnovni argument obaveze prenošenja onog što se zna od znanja. <clears throat> Pogotovo znači ako je to što se prenosi od znanja, što je vezan, imaju potrebe ljudi za tim znanjem, imaju potrebe da žive po njemu, da ga primijeni. Nastavku kaže, ane men akade lihjetehu. Tamo predeno je ko veže svoj bradu u čvrčiće. Jel? Uh, e, akad, znači, maja, uh, e, akad znači vezivanje brade, ko sveže svoj bradu. <clears throat> A kaže e, učenjak hatabi kaže zabrana vezivanja brade ju feseru ala veđhejn, kaže tumač na dva načina. Prvo kaže ma kanu jef jef'adunehu fil harb, kanu ja'qidune lihahu. A to je kaže što su za vrijeme rata, u toku rata, e, oni koji su bili u, u, u, ratu, u toku ratovanja, vezivali bi, kaže, svoje brade. A kaže, to je bilo, kad min zejil badile ađim, E, jefteluneha o To su radili, kaže, glavno ne Arapi, da bi, znači, e, vezali svoje brade i kaže, e, jeftelun, znači, zapljuckivali bi u njih i vezali bi u nekakve, u nekakve čvorove. A u što su tako radili, kaže, kaže Ebu Sa, Saadat, kaže, tekeburan wa ađeba, to je iz oholosti, iz gordosti, iz oholosti da bi, da se pokazali kao da su više strašni, opasni i tome slično. Znači, zbog oholosti. <clears throat> to je jedno tumačenje. E, e, šta se misli pod vezanjem brade? Drugo je, kaže, saniha enama naha šar, a, e, to je, kaže, značenje da se time u stvari brada održavala, liječila. A kaže, a to je bila praksa, kaže, žena. Žene održavaju kosu, one vodi računa o kosi, sređuju se i tako dalje. I znači ovdje na ovom mjestu prenosimo prenosim na ta dva tumačenja. E, kaže Ebu Zura ra, e, Iraki, kaže, kaže El Ula u prvo tumačenje, da su radili u toku borbe radi oholosti, e, isticanja, kaže da se, da se svede na to tumačenje i da se misli u namazu, to je preče. Da nije dozvoljeno zivanje brade u namazu. Što u namazu? Kaže, zato što došlo rivajet, došlo u rivajetu od Muhameda ibn uh, eh, Rabije, en men akade lihjetehu salati, da onaj ko sveže svoju bradu u namazu, i nastavka kad se znate da je od njeg beriju Muhameda, da, se odreći njega, da je čist da se odreće poslanik sam e, da se odnosi u namazu, kaže to Ebu Zr'a Iraki, a ne misli se uopćeno. O čemu se ovdje radi? Znači ovi koji imaju duže brade, pa sad recimo on hoće nešto sa bradom, znači da li, to, da li se to odnosi ova zabrana? Da neko ima bradu, recimo hoće sa rad, ovi tamo imaju duže brade radi ko, ko zidari i sad hoće onda sviđa da mu ne smeta da malterišu u bradu i slično tome i da se zaštiti ili neko radi neki posao ima dužu bradu hoće da je skloni da je zaštiti ovi trče radi nešto hoće da svoju bradu ovaj, da je veže. Sad ima vezivanje da je on uzme, razmakne i da svoju bradu sveže u čvor. Ima vezivanje da uzme nešto drugo pa da je sveže. Jel se odnosi jedno na drugo ili se ne odnosi? jel se odnosi samo na vezivanje da se sama brada eh, jedna s drugom sveže u čvorčiće, u neki ovaj, pletenice i tome slično, ili se misli da se uopće da uzme se ko žene, da uzmeš onu, onu lastiku šta ona uzme, ono, da se vezivanje kose, pa ti svežeš svoju bradu, da bila svezana, da je skloniš, tako dalje, da te ne smeta prilikom obavljanja posla. Jel se odnosi na jedno, drugo ili ne odnosi? A druga stvar, šta je tumačenje ovdje? Znači, da li je ta zabrana uopćeno došla da nije dozvoljeno vezati bradu u bilo kom smislu ili se misli ovdje samo u namazu? E, e, na mogućnost tumačenja jednog i drugog i trećeg, znači, e, moguća je u razumijevanju ovog hadisa. Da li, znači, da li ovdje vezivanje se misli samo vezivanje brade, dlake sami, samima sa sobom se vezuju ili s nešto vanjske strane da se veže, znači ima širine u razumijevanju ovo kako došlo u hadisu. Eh, u svakom slučaju ova zabrana, onda da li se ova zabrana odnosi na da je to kerahijet ili je haram, da čovjek ima grijeh. Da li je to samo kerahijet, da je mekruh ili je haram. Ako kažemo da je mekruh, kako će biti na kraju hadisa da se, uh, shodno hadisu kaže, kaže ovaj, obavijesti, kaže eh, Feine Mohamede berio mi da, da je Mohamed da se odriče njega, da je čisto od njega. Ako je to mekruh, kaže što se odriče sad Mohamed sad zbog mekruha, što kazuje onda da je haram da nije dozvoljeno. Ako je haram, na što se tačno misli od toga? Uh, u svakom slučaju, znači, imamo, imamo e, e, veći razilaženje učenjaka po tom pitanju. Neki učenjaci naginju tome da je bolje ovaj, da se kloni toga osoba, kloni bez obzira ovaj, od, od, od spomenuti tumačenja, da se ne odnosi samo to na, na rat, da ne ponašamo, znači jedno tumačenje da se odnosi na rat da to ne radimo kao što radi kao što radili e, e, nemuslimani u toku rata. Drugo tumačenje e, da se to radi zbog održavanja ili liječenja dlaka i tome slično kao što radi, odnosno ukrašavanje kao što rade žene. Da tada, ako ti je cilj da time, time se ukrašavaš, da, da se sređuješ, da je to ponašanje žene, zbog toga nije dobro. A treće je ovo da u namazu nije. Znači imamo tri zaista različita tumačenja. Koji od njih preći, koji je ispravniji ili sve uopćeno treba da se kloni, to je sad znači, pitanje o kojim se može pričati. E, treća stvar koja je spomenuta u hadisu, a to je vezana za tekallede veteran ili da veže, da veže e, strunu. A to je vezano za ovu temu, zato ovdje spomenuto. Vater, e, strunu misli se ovdje znači da, da hamajliju stavi, da stavi zapis. A onda imamo ovdje što se spominje uh, istanđa a to je da se čisti E, sa izmetom od životinje ili kost sa, e, da uzme kost, da sa njom čisti. E, kaže Imam Nebevi, kaže berije min fi alihi vahada hilafu zahir. Kaže Imam Nebevi, znači poslani sam sada kaže odriče se postupaka tih ljudi. <clears throat> Pa ovdje, ovdje komentaru, šeh komentator ove knjige, Fethul Međid kaže, imam nebevi, kaže, on često kaže, jete awal hadis, znači tumači na, na, na način, kaže, sarf an zahiri, da tumači da nije u značenju, vanjskom značenju, nego u prenesenom, kaže da mu Allah Žešan oprosti. Nego kaže, ispravno ljudi razumijeva da, da, da se poslanik odriče i njegovog dijela i ono kog to radi. <clears throat> u vjerodostom hadisu nama je poznato, u vjerodostom hadisku bilježi muslim smo sahiju je došlo, da nije dozvoljeno da se čistimo prilikom obavljanja nužde e, sa izmetom, sa baljagom, sa izmetom od, od e, životinja čije je meso dozvoljeno jesti i sa kostima. I došlo u tekstu hadisa, kaže feinehu zadu i hvanikum na džin, jer to kaže hrana od vaše braće džina. <clears throat> A odnosno skupina čaka kaže da na osnovu tog hadisa kaže nije, i ako se osoba očisti, sa te dvije stvari, sa, sa kostima ili sa baljagom izmetom od, životinja čije mjesto se jede, da, da tada mu e, čišćenje, kad bi se očistio od toga da mu nije ispravno, da nije, kao da se nije ni očistio. La juđziju. Ne broji se šerijski da je ispravno. <clears throat> Jer došlo u hadisu, kaže, kod Ibn Huzemi da rekutnija od Ebu Hureyri, da onaj ko se očisti sa kosti ili sa, sa baljagom, kaže e, innehuma la yutahiran da je rekao poslanik sallallahu innehum la yutahiran čišćenje sa ove dvije stvari ne čini osobu čistim <clears throat> Hajde to uzgled, spominjem uzgled u kontekstu ovog hadisa, uglavnom ovaj hadis navodi se u kontekstu ovog što je došao ovaj dio vezan za strune vezanje, strune odnosno hamalije zapisa zabrane u kojoj je došlo tekstu Hadisa da Alšanu odriče se i ono koji, i tog dijela i ono koji to radi. I ostavljam još, još jedna predava od Cedidu Džubeira, pročitaj nam. Od Cedidu ibn Džubeira radi ovako, prenosi se da je rekao, ko otkine zapis talisman sa čovjeka kao da je oslobodio roba. To je prenio Lehija, on također prenosi od Ibrahima da je rekao, oni su smatrali pokrivenim sve zapise, bilo da su od Kur'ana ili na čutu. Mhm. Ovo zadnje, e, kaže, oni su smatra pokuđen, misli, e, znači Ibrahim i prenosi, misli se e, da su, oni su, misli se na učenike od Abdullah ibn Mesuda. Kanu je karhunete majim. Znači, učenici Abdullah ibn Mesuda, poput Alkami, Esveda, Ebu Dvaila, Harisa, Ubejda, Selmanija, Mesruka, Rebije, Suvejda, i drugih, znači ovi što sam nabrao, njih 5-6, e, e, učenici su njegovi smatrali, znači pokuđenim e, kanu jekarhune, temajim kullehad jekarhune, ovdje u kontekstu kerahijeta ne da je pokuđeno, nego da je haram. Inače, ovaj, čak u Kur'anu je spomenuto, često, na nekoliko mjesta spomenuto se riječ kerahijet, koja se inače kod nas prevodi kao pokuđenost, a u stvari misli se zabranjeno. I tako mnogi učenjaka Selefa kad kažu za nešto da je, da je mekruh, a u stvari misli se, e, kako znamo da misli da je haram? Znači zato e, na osnovu drugih predaja, drugih rivajeta od njih ili uopšte propis poznat po tome da je na njemu skoro svi učenjaci da je haram, znamo da su misli pod kerahijetom, da misli da je haram. <clears throat> ovo sam malo prije spominjao, znači, ako su ovo učenici Abdullah i Mesuda, ako su bili na tom stavu, a mi znamo da Hanefijski meze se vraća na, na Abdullah Mesuda u rivajetu kako prenosi znanje od kako su uzeli, jer Abdullah i Mesud proširio svoje znanje u Iraku, a tamo je bio rašen Hanefijski mezeb, e, znači trebali po ovom pitanju da slijede ono čemu je bio Abdullah Mes'uda, odnosno da nije dozvoljeno pisati zapise sa, Kur'an, sa kuranskim ajetima. A ova predaja prije toga od među ibn Kaže ovdje komentator, e, iako je to rekao Sejid ibn Džubeir, ove riječi, e, da u stvari da ona imaju propis refa, kao da je rekao poslanik sam kaže, jer ovakve stvari se ne mogu reći, ovakve stvari se ne mogu reći po svom znanju, po svom mišljenju. E, Fihim hukmu ref, znači da kao da su to riječi poslanika sallam jer reći za nešto <clears throat> da onaj ko ko prekine, ko uništi zapis na insanu, kao da je oslobodio roba, to se ne može reći neko od nas onako od sebe. Jer, jer je tačno određen, znači, e, prvo propis toga i druga nagrada za to. To se čovjek ne može reći od svoga mišljenja, niti priliči ovom učinjaku da kaže o sebe. Nego, kako učinjaci naći tumači, Znači, kad neko da shaba nešto, nešto kaže, gdje se ne može drugačije zove, ne može to on od sebe doći. E, kaže se da ima propis E, kao da ga je rekao poslanik sallallahu ali sam naravno pod kojim uslovom pod uslovom da mu nije opriče nešto drugo e, što se kosi sa tim šta, ti, šta tim se spomenuto u tim riječima znači može se ovo koristiti kao argument da je, da je nagrada toga ko nekome uništi prekini zapis da ima nagradu e, poput toga da je oslobodio rakabe odnosno da je oslobodio roba i na kraju nam počitaju ovi koristi hadis tumačenje ruke i zapisa. Pod dva, tumačenje amuleta. Pod da je ovo troje šip bez učitka. Pod četiri, da rukja protiv uroka i groznice ne spada u to. Pod pet, ako je zapis od Korana, postoji razilaženje među ulemom da li je to širk ili ne. Pod šest, da vješanje strune na životinje protiv uroka ne spada u to. Pod sedam, oštra prijetnja onome ko okači amulet. Vrijednost nagrade onome ko otkriva... Kako se rekao, ne spada u to? Spada u to. Jesi ti rekao ne spada?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 Braćo ma. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam